Ràdio en directe. Ràdio en ràdio, ràdio, ràdio, ràdio, autonomia. Bé, no, no sé, jo després d'aquesta conversa que hem tingut realment no sé la feina de, de presentador <laughs> quina de ser, que és un poc trencat gel i, i, i començar, no? A més, sabent ja con, con gent coneguda, tot això, jo... Eh, Coneixem bueno, el 70 gairebé per cent de la fora. Sí. bueno, però tanmateix... Eh... D'en David, jo, bueno, primera, jo, jo sóc Iñaki, per si hi eh, ha algú que, que, que no <laughs> ha sentit abans, i jo no venc del món de l'educació social, ni, ni, de fet, no és una cosa que jo hagi conegut molt, molt de prop, no? Jo, jo estic més en el món de l'educació escolar, no? I, i tot i estar en el món de l'educació escolar, que treballar amb, amb, amb educadors, educadors socials i tot això, jo la veritat és que he fet feina molt d'anys en pobles, que tampoc no, no, no tens segons quina necessitat, ni, i, i ha estat els darrers 4 anys, quan he tornat a Palma, que, que, que hasta quan més he començat a, a tenir ah, quan he, més he tingut relació en, en educadors socials des del treball, no? perquè algunes amistats s'entenc i, i bé, vull dir que no, no té molta més cosa a portar i, i llavors del tema de, de, de David jo, jo el conec de, de fa de fa molt d'anys, diguéssim més indirectament, pel tema de la música, més que res. Jo que personalment, ell no se deu recordar, però jo me'n record de fa molt d'anys, després d'un concert d'ells, haver estat una bona estona xerrant a Borriol, eh, en les festes de les alternatives als Bous, allà molt d'anys i tinc algun disc i, i, i tot això i, i bueno, tenim també amics comuns i a partir d'aquí aquest estiu estàvem per la península i vam veure que presentava el llibre eh, ho feien un poble interior de Castelló d'això que, ja comença a ser Espanya vaciada si, si voleu dir així i tal i vam dir pues anirem cap allà pues, doncs, perquè escoltar-lo i que després també jo tinc amics allà i, i serà un, un bon dia. I a partir d'aquí us doncs, van conèixer el llibre, ja van escoltar la presentació i, i bé, el que, lo que és el llibre és, és, és un llibre breu, però jo troc que, que se li ha de donar molt de valor, perquè a vegades avui en dia, eh, per exemple, en el que és l'educació escolar, avui en dia n'hi ha mil experts saps? Experts per tot. Però el moviment de renovació pedagògica, que un altre, un altre temps eren els que estiraven els carros del discurs pedagògic, està com a més desaparegut, no? I a vegades, doncs clar, en aquesta situació, tu, les teves experiències professionals, transmetre-les, atrevir-te a escriure-les en un llibre i tal, bonic, doncs potser te trobes un poquet més, més quartat de fer-ho. I, I en el final, eh, el dia a dia, el, el, és el que moltes vegades te posa els peus a terra, quantes vegades hem dit, sí, aquell professor de la universitat diu tot això, però no ha entrat mai en una aula, o no ha fet no? I, i, i clar, eh, ha de ser una conjunció de, de la teoria, perquè necessàries, eh, i llegir autors i, i prendre idees que no són teves, però també pots tra traslladar en el carrer, en el seu cas, o, o, o a l'aula nosaltres i tot això. I, i llavors també quan llegeixes eh, el llibre també te, te, hi ha moltes coses que te poden parecer, te podien parecer anecdòtiques, no? Te va contant coses que tu te quedarien com anècdotes, però després, quan estarà, jo imagino, eh, que en tu cas, quan estàs allà dins de, de la feina, <laughs> això ja no són anècdotes. Això són coses que te van marcar, mm. marcant com a persona i com a professional, no? Mm. I, i és aquí que, que el trobar qualcú que, que, s'expressa contes les seves vivències i les posa en comú amb altres companys i, i el públic en general, no? però en el terme de, dels companys de, de l'educació social, pues això és molt positiu, fa falta no? en, tots, en tots els camps. En tots els camps. I, i després, un, una cosa d'aquestes que dius, <laughs> una anècdota, un, una de les coses que, que diu un, un, un al·lot que s'ha d'ell, que xerrava, un, un text que se xerra sobre les assemblees, que diu que se va atrevir a dir allà davant de tots hi ha dos classes d'educadors de, socials, no? els que fan feina amb el cor eh, perquè ho senten i els que ho fan feina per dobbers, no? I, i això ens passa en totes les professions, no? Que diu, no, és que hi ha molt de corporativisme aquí o n'hi ha... I, bueno, pues, jo trobo que ell és des que ho fa perquè ho sent, no? I, i així ho vol transmetre. Eh, jo crec que ja no, no em porta a dir res més, ha de, ha de començar. No, doncs moltes gràcies. Eh, el Iñaki i jo eh, també el conec per la música, però va ser una casualitat. Jo no recordo la conversa aquesta de Borriol, que dius, però, però sí que recordo el grup en el que hi tocava, que era en la Carrasca de Castelló, que crec que només van fer una maqueta, però aquella maqueta va rolar molt, com es feia abans, el hacerlo tu mismo i el Difunde, i, i tot això, i llavors això va, va, va causar efecte, i quan ens vam trobar aquest estiu, pues a mi em deia, sí, el Iñaki en la Maria verda de, de, las sillas, no sé què, i jo pensava, vale, però jo no estuve ahí en la Maria verde, però sí estuve en mi casa escuchando la carrasca <laughs> en, en la platina de, de casete. I a mi això és el que, em connecta completament perquè segurament si féssim un estudi més a fons grups com Obrim Pas també van veure en aquella maqueta i això també s'ha de reconèixer. I llavors, doncs, per mi també és un plaer que avui em pugui acompanyar un, una persona que està aquí treballant, que com ell bé ha dit està en un altre tipus d'educació de, perquè és la mateixa, una pot ser més reglada, que és com és l'escola amb un institut, amb una escola d'ensenyament, i la nostra, que és la, la no reglada, i jo, doncs, precisament, el llibre connecto amb això, no? Intento mm, escriure un llibre doncs, que a mi, si fos, si volgués estudiar educació social, m'agradaria trobar-me un llibre així, en el sentit de quan diem que som educadors socials, tothom sap que és un mestre, però no tothom sap que és un educador o educadora social. Llavors, jo quan ho dic, doncs encara a dia d'avui, després de quasi, quasi 30 anys que existeix la professió, que és, és nova, pues en cara me trobo con dos posturas, no? Y al que digo, ¿usted qué que, peña una eres, que ayudas a la gente, no? Y después ya al otro que digo, ¡guau! Yo no podría. piensa que yo yo no podría y al sexto que digo, yo no podría porque ya estás tú, que eres buena peña y lo haces. Yo <laughs> me quedo con la conciencia tranquila Y después ya que yo no podría, también ya la peña que digo, yo no podría ni acercarme, es que me repele, no? Al final estén parlando de, d'una feina que interactua completament amb la amb l'exclusió social, amb la vulnerabilitat, amb totes aquestes paraules que, que sentim moltes vegades, molta pobresa submergida que no veiem, i aquest també és una mica el, el meu, la meva vocació d'escriure és, és aquesta, és explicar la nostra professió i és explicar el treball que fem concretament en un àmbit que és el que jo més he estat en contacte, que és el de les persones sense llar, no? que esta tarda hem estat a l'Institut Ramon Llull amb, amb els estudiants d'integració social i jo abans he estat per aquí voltant, per, per la ciutat de Palma i tal, i he vist... Pues no, no he vist gaires persones dormint al carrer, és veritat, doncs segurament també això depèn de les hores, però sé que n'hi ha persones dormint al carrer i llavors pues, m'ha donat la curiositat de veure si aquí es feien cens o recomptes i hi ha una dada que és del 2019 que són 225 persones dormint al carrer, a, aquí, a Barcelona són mil. Són mil persones que cada dia dormen al carrer. Però clar, això són les persones sense sostre. Després hi ha les persones sense llar, que és diferent. Una cosa és sense sostre, que és mm, estar al carrer literalment, al carrer, i les persones sense llar són les que dormen o bé albergs municipals, equipaments, a pisos d'acollida, centres d'acollida, a magatzems, a, a refugis, a solars, els, les persones, eh, els assentaments, no? Llavors, doncs, per exemple, a Barcelona, que és la realitat que conec, doncs hi ha aquestes 1.000 persones dormint cada nit al carrer, després hi ha prop de 3.000 persones dormint a equipaments, després hi ha prop de 1.000 dormint a assentaments, llavors ja són 5.000, i si, llavors ja si sumem les persones que dormen a, a vivenda ocupada, abandonada, magatzems, fàbriques, d'aquestes notícies que a vegades surten, s'incendia la nave solar no sé què. Doncs pues, això també hi ha moltíssim que es veu i que no es veu. Quan fem recomptes només comptabilitzem les persones que veiem, però no comptabilitzem si passem per un solar, per un muro, i un muro, però tu no saps que darrere allà també hi ha gent dormint al carrer. Això no només passa a Barcelona, passa a totes les, les ciutats eh, grans, no? I sí que és veritat eh, també doncs, que hi ha, eh, en funció de, de, de la voluntat de les administracions i de més, i de la societat civil, doncs també és, està demostrat que es poden aconseguir resultats i aquí tenim un exemple a Europa, que és Finlàndia, que és veritat que és ambigu, quan parlem de persones sense llar, la gent que està en aquest món diu a, fer, a Finlàndia ningú dorm al carrer. No hi han, han aconseguit que ningú dormi al carrer. Té una mica de trampa, perquè sí que és veritat això, perquè per exemple a Noruega i a Suècia sí que dormen gent al carrer i a Finlàndia no. A Finlàndia pots morir de fred, aquí no. Aquesta és la part de trampa, diguéssim que no és mateix. És molt difícil morir de fred a, a Barcelona. No, no es coneix cap cas de persona que s'hagi mort, mort de fred, diguéssim, no? I de gana tampoc. Um, però també és veritat doncs, que allà tenen eh, posat molt la política a, a nivell de serveis socials en el que seria posar la vivenda al centre i la persona al centre. I seria impensable que hi haguessin, com hi ha per exemple a Barcelona, 40.000 vivendes buides. És a dir, allà tenen molt integrat doncs, que la vivenda és el primer. No? Llavors aquí també surten metodologies de treball, no sé si heu sentit parlar, el housing first, que és primer la llar, traduït a l'anglès en català, que és una metodologia que té un 85% d'èxit, en el sentit de que aquella persona que li poses una vivenda, eh, a partir de tenir un sostre, pot treballar altres problemàtiques que tingui, salut mental, toxicomanies, etc, perquè ja se sent en un lloc segur. En canvi, aquella persona que està en una situació de carrer, a part que a nivell econòmic és molt més car, doncs eh, al final acaba convertint-se en un perfil que diem de porta giratòria, no? el recullen, el millor si vol o si no vol, segons com es trobi la persona, va a un albergue, està, recupera una mica, torna a sortir, torna a entrar. Aquesta persona en situació de carrer, doncs, si un dia té un problema, crida una, crida una ambulància, hi ha un conflicte, intervé la policia, va a un psiquiàtric, tot això és, està demostrat que és molt car, és molt més car fer un centre o fer un hospital psiquiàtric que habilitar una vivenda, no? Això és de, de sentit comú. Però en aquest sentit comú a vegades s'aplica de diferent manera. Llavors, aquí sí que s'ha de reconèixer el mèrit d'aquests països en què el sensellerisme és insignificant en diferència d'altres, no? Això no vol dir que a Barcelona no es faci res i que es fa moltes coses, però també és veritat pues, que, que som una ciutat, teníem un alcalde que deia la millor botiga del món, Barcelona, la millor botiga del món, Joan Clos. I això té una doble lectura també, perquè també és un focus d'atracció, no? és una, una ciutat pues, pues molt, molt atractiva i, i això fa que, que a vegades ens oblidem d'aquesta altra mirada. No? Quan hi havia la pandèmia, ara tornant al 2020, hi havia un lema, no? Recordeu, un era tot anirà bé i l'altre, recordeu? Queda't a casa. <laughs> Queda't a casa. Tot anirà bé, ni una cosa ni altra, amb les persones sense llar especialment. Perquè quina casa, si no hi ha casa? mm, un parèntesi. Aplaudíem els sanitaris a les 8, però no aplaudíem els educadors i les educadores socials, ni a molts altres <laughs> professionals que estaven sostenint els equipaments, eh, els centres d'acollida, els, els centres de menors, d'infants, de sistema de protecció, que estaven doncs, en una situació pues, molt delicada i no estaven a casa seva. No? Al final, sense llar, sense sostre és carrer i sense llar està amb un sostre, però que no és casa teva. És a dir, no tens una clau per entrar i sortir quan vols, no pots anar despullat si vols i no pots triar amb qui dorms. A ah, la pandèmia sí que ha estat, d'alguna manera, bueno, de tota crisi s'ha de treure alguna cosa positiva, no? I d'aquesta pandèmia en el nostre món hem visibilitzat doncs, que hi ha una figura d'educador social que està més visibilitzada abans que ara perquè se n'ha parlat, i també hem visibilitzat doncs, que ens hem de replantejar moltes coses, no? I hi ha coses doncs, que han vingut per quedar-se i d'això anem, anem ens hem d'aprofitar. Però, però sempre, sempre diem això, no? que, quan, que quan parlem d'educació de, social doncs ens trobem, ens trobem una, una, una cosa que encara s'ha d'aterrar. I aquesta és la, la voluntat d'escriure el llibre. No? a partir, no, como vive dicho aquí no de teorías, ni de autores, ni de referencias academicistas, ni bibliográficas, no, yo parlo del meu día a día, del que yo faig y el que pot passar. Y llavors, pues, eh, ser educador social sí que una par de, de, de que sí que ayude a la gent, tot i que nosaltres el verb, més que ajudar, el verb sería acompañar. i sí que la nostra mirada és eh, horitzontal i no vertical perquè intentem... Eh, és molt important per treballar educador social entendre que l'altre podria ser jo. És a dir, eh, no puc estar treballant amb una persona que està en una situació molt desfavorable i si està al terra no ajupir-me. Perquè si està al terra i la mira així, tu, pobre, què quieres? yo con mi uniforme de educador y mi título en la carrera que he estudiado, pues aniré malament. En cambio, si está al terra, pues ayupiré i preguntaré què et passa, no? Eh, mm, necesitas alguna cosa, no? Com Dios, me apropiaré, intentaré, no? Això, si parlem com a professionals, aquí també entra el cor i els diners. Eh, tothom treballa per diners, és evident. Però és veritat que quan aquell jove que, el que ha fet referència a l'Iñaki deia és que hi ha dos tipus d'educadores era perquè ja veia, veia educadors que, que feien aquella feina perquè no els quedava una altra i perquè arribava a la seva hora i s'inspiraven i la nostra feina no va d'això moltes vegades ho diem, saps quan entres però no saps quan surt, perquè si tu tens un problema amb una persona no li diràs, bueno, jo lo siento que m'he de que pirar i potser estem parlant d'un centre d'infància en risc que estàs fent de pare en aquell moment, no? ets el seu pare, amb aquesta distància professional, això també és un altre tema, no? Bé, al final, parlar de, parlar d'aquesta professió és, és entendre això, que hi ha situacions pues, eh, eh, que sempre, sempre has d'estar alerta perquè treballes en, en situacions molt, molt dramàtiques moltes vegades, has d'estar ben amoblat, jo sempre dic que hi ha dues coses bàsiques, a part de capacitacions, hi ha el tema de que t'ha d'agradar la feina, i has d'estar moblat. Si no estàs bé amb tu mateix, no pots ajudar una persona que està trencada, que a la seva motxilla només hi ha pedres. Per tant, per mi, mmm, estar amoblat és bàsic perquè si no el que has de fer és retirar-te. No? També l'educador social ha de tenir capacitat de vincular, ha de tenir capacitat de treballar en equip, de treballar en equip, que no és el mateix que l'equip de treball, ha de tenir capacitat de posar límits, el límits potser a vegades s'han de dir que no, a vegades ens hem de retirar, no? Eh, I també ha de tenir aquesta capacitat de, de, de denúncia, esperit crític, de treball en xarxa, de, de denunciar les injustícies, perquè som els que estem més a prop de les injustícies, perquè estem treballant moltes vegades amb persones que tenen, que diem, és una vulnera és, eh, persones vulnerables. bueno, més que vulnerables, a vegades hauríem de dir que tenen els drets vulnerats perquè a vegades hi ha lleis, com la d'estrangeria, pues, que condicionen, i ho estem veient amb, amb el cas d'Ucrània, no? per exemple, que perquè són d'Ucrània obtenen el, el NIE en 24 hores. No són 24 hores, tampoc és cert això, però, però és menys un mes. Eh, en canvi, la mateixa persona, el mateix ministre que diu això, ell és conscient que normalment el que es triguen són 3 anys i no 24 hores, no? Bé, això també és un tema molt interessant que dona per molt, eh? perquè jo mm, casualment ara per la meva feina m'han encarregat aquest tema d'Ucrània i realment jo havia de deixar de fer tot el que estava fent per dedicar-me a això i ara s'està veient pues, que exactament mm, no hem de fer gairebé res. Però sí que crida molt l'atenció això, no? que de sobte no només hi ha moltes famílies acollidores, sinó que també hi ha empreses que volen contractar ucranians. No pot ser un altre país. sí, de, de sobta, y ha, feina y de Sopta y ha familias acollidores, y a documentación y y ya pues, moltes iniciativas privadas, que son las que ens estan ara mateix donant més feina, que son aquellas personas que no tenían nada que hacer en Semana Santa y decidirme a Polonia a buscar refugiados. Pero que cuando ya llevamos dos semanas con ellos aquí, decimos, oye, ¿y ahora qué? Como si la guerra en esa dura dos semanas, ¿sabes? Y yo, crec que menys la guerra, dels sis dies, no, no hi ha cap guerra que, que hagi durat poc. Tot això és una reflexió en veu alta per dir que, òbviament, és un drama que està passant, no, no farem eh, demagogia d'això, òbviament, però sí que és important també entendre que també tenim un paper com a professionals de l'ús social en això, que la nostra realitat és canviant. Jo, per exemple, quan vaig estudiar Educació Social, no m'han explicat res de temes de persones sense llar, ni tampoc del que estic fent ara, a part d'això d'Ucrània, treballo amb joves migrants sols, que es diuen menes. El que passa és que la paraula mena se l'ha apropiat un partit polític per estigmatitzar-la i etiquetar a persones, però també són menes els ucranians. Però llavors ja no sona igual. Però estem parlant de que, per exemple, a Catalunya, aquest darrer mes, ja han hagut 330 menors tutelats per l'administració. 330 nous, eh? cada mes hi ha una dada. I d'aquests 330, 180 són d'Ucrània. I són menors eh, estrangers no acompanyats. Però llavors sembla que siguin d'Ucrània ja no és el mateix que el Marroc. Però estem parlant del mateix. De... No estem parlant d'aquests menors que venen amb les mares, eh? estem parlant de, de menors que no tenen referents familiars i que han arribat fins aquí, no se sap com. Doncs a part d'aquesta mirada crítica, que és una de les capacitacions que hauria de tenir l'educador, és a dir, l'educador social sempre ha dit que hauria de ser una professió que no hauria d'existir. Llavors, això també eh, hem de tenir-ho clar, perquè no estem aquí eh, en una fàbrica d'ajuda a pobres, m'explico? Vinga, va, següent. No, hem de pensar que de, de darrere de cada rostre hi ha una història de vida i la nostra professió, l'ideal seria que no existís, que jo em dediqués a la música, per exemple, no? Eh, en aquest context també hi ha moltes... Bueno, el llibre al final són això, són situacions professionals viscudes, a partir de les quals doncs, tu pots saber que, que si fas educació social doncs hi ha moments que tens dubtes, hi ha moments que tens por, hi ha moments que tens dilemes, molt important, hi ha moments que bueno, has de treballar en equip, has de vincular, hi ha moments que, que tens, eh, que gràcies al vincle obtens resultats, hi ha moments que, que amb el pas del temps te trobes aquella persona que vas estar amb ella i et dius, ostres, me acuerdo el dia que me dijiste tal, aquello me ayudó, no? I, ostres, pues, bueno, te n'adones que la teva feina té sentit. És molt important també saber on vas a treballar, perquè segons on vagis, en general totes les entitats tot bé, vale? però sí que és veritat que per desgràcia també, i això ho hem vist molt amb els joves migrants no acompanyats, i esperem que no passi igual amb això d'Ucrània, doncs que hi ha entitats que estan per ahí, pol·lulant, mercantils, i veuen un focus de negoci en segons quines necessitats, com pot ser la, les persones sense llar o les menors no acompanyats, o ara podria passar també si de, de sobte vingués una onada de, de refugiats d'Ucrània i que l'administració digués no serveix amb les entitats refugi, que són Creu Roja, CNCR, necessitem mm, habilitar més espais, aquí entrarien empreses mm, tipus Florentino Pérez, perquè ens entenguem, i i, i presentarien eh, un projecte a la baixa uh, i llavors guanyarien perquè és més sostenible econòmicament parlant i tindríem un problema que és ja, ja hem viscut, no? És a dir, no es prioritza que el professional que treballa allà da igual el que sea, no cal que tingui una formació i això acaba sent una bomba rellotgeria i això és el que, no sé si recordeu, en el 2018-2019 moltes notícies que hi havia a Catalunya de centres en els que hi havia molts problemes. Hi havia atacs, Castelldefels, Premià, Masnou, Calella, Canet de Mar, tots aquests eh, equipaments moltes vegades estaven oberts així, sin tot ni son, sense un equip al darrere, i clar, això també implicava que hi havia moltíssima feina, jo, eh, jo contractava gent de València, de, de Granada, de Huelva, de Madrid, que venien a treballar a Catalunya perquè hi havia feina per a parar un tren però igual que jo, pues, doncs, també ho feien les empreses aquestes, mercantils. Llavors fiques allà l'educador, que acaba que no tenia ni experiència ni res, i era una bomba rellotgeria perquè no sabia ni per on començar, bueno, tot un caos, i això és una pena perquè hi ha com una generació de, de professionals que, que es perd, no? Que diu, hòstia, en sèrio he estat jo quatre anys estudiant això per trobar-me aquí, que sol me falta venir con un escudo, no?, per defender-me. Clar, això no és. Nosaltres alguna vegada ens poden agredir, sí, i hem de ser conscients, però si tú trabajas en el dia a dia, vinculas vincules i, y, i garanteixes que el clima és bo, que tu estàs en una... estic parlant de unidades de convivència, no? Tu has de garantir que yo sigui un espai protegit, que la persona que va a viure se senti segura, perquè si no pot passar el que també passa, que hi ha gent que prefereix dormir al carrer que dormir a l'albergue. És que en l'albergue me roben. <laughs> Imagina't, clar, depèn de com esté en funcionament l'alberg, això pot passar. I hem de tenir en compte, no és que no vulguin sortir al carrer. És que mm, jo tampoc, jo no ho voldria. Això va passar, per exemple, quan va haver la pandèmia, no? Mm, es va obrir, obrir l'IFEMA a Madrid i la Fira a Barcelona, no? 250 persones, i no podia sortir, perquè, clar, entraves i com hi havia la pandèmia no podia sortir. Pues Imagineu-vos el que es va juntar allà, 250 de tot. Hi havia des de la persona politoxicomana en consum activo, no, lo siguiente, el jove emigrant no acompanyat que sortia d'un centre perquè havia fet 18 anys, la persona gran que l'havien portat allà perquè no estigués al carrer, i això, bueno, era insostenible, llavors, bueno. D'aquí va haver que molta gent que sortia perquè no volia, no volia estar allà, perquè era una, una bogeria, no? Mai millor dit. I, bueno, després es va poder endreçar. Amb això no, no estic fent... Es, el llibre algú m'ho deia, és que sembla que no critiques prou l'administració. Dic, bueno, no, jo, jo critico l'administració quan se l'ha de criticar, però també hem de ser conscients que, clar, ningú ens ho havia avisat d'això de la pandèmia, no? I de sobte muntar un equipament d'aquests no m'agradaria a mi estar en el lloc de, de la persona que ho havia de muntar, no? Però sí que és veritat que arran d'això, el que dèiem abans d'aquesta crisi, doncs llavors ja es va obrir un equipament per a joves migrants sols en situació de carrer, es va obrir un altre per a persones amb addiccions, i per a dones sense llar també, molt, mm. molt interessant això. Llavors, um, doncs això al final, mm, també el que dèiem abans, no? la crisi aquesta del Covid ha fet veure que hi ha gent que, que no té casa. I és la primera vegada en la història que se va intentar donar una solució al sensellarisme. Va ser per culpa de la pandèmia, però bueno, algo és algo. Llavors es va intentar donar suport a tothom. I per això, de fet, quan he dit que hi ha 3.000 places d'equipaments, abans de la pandèmia hi havia 2.200. Per tant, hi havia més persones al carrer, hi havia... Vale? I, aquest, I moltes d'aquests equipaments han vingut per quedar-se. I això també és una bona notícia perquè al final estem parlant d'equipaments especialitzats de segon nivell que diem que l'objectiu és que la persona no torni al carrer sinó que se'n surti. No? Els estudis diuen que una persona que està 20 anys al carrer trigarà 20 anys a sortir del carrer. Sortir al carrer vol dir tenir casa teva i les claus. No vol dir viure en un alberg. Eh? En canvi, la persona que porta dos mesos, en dos mesos podria sortir del carrer. Perquè dos mesos enrere tenia una situació més o menys estable o, normalitz... o més normalitzada o més... Eh, tenia una certa xarxa, no? En canvi, la que porta 20 anys, doncs porta tant temps en una situació desestructurada que és quan venen els mites, no? Els mites del sensellarisme, que han dos que son el primera es, está en la calle porque quiere, y la otra es, es que no quiere trabajar. Al de estar en la calle porque quiere, a mí siempre me fa gracia porque pienso, sí, claro, esto es como que cuando tú eres pequeño te dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser una persona sin hogar, ¿no? Pues está en la calle porque quiere. I no, i o sigui, ja pues, també està estudiat això. Al voltant, no arriba al 2% de les persones que sí que per opció de vida són trotamons, no? Rodamont, aquesta persona nòmada que, pues, que ha decidit aquest estil de vida i és respectable, pues, una persona que va, no està mai al mateix lloc, no? És una persona sense llar, sí, però bueno, és, eh, ell ho ha decidit d'alguna manera, no? Però això és insignificant comparat amb tota la resta de persones que no estan al carrer perquè volen, sinó perquè hi ha una sèrie de factors que condicionan a, a acabar en aquesta situación no? la otra eh, es que no quiere trabajar, pues yo quan surt aquest tema siempre pregunto tú si fueses empresario y pudieses contratar algo, el contractarías Y os puedo quien sabe, imagina quién es la respuesta, ¿no? Ni de broma. Pues entonces, empecemos por ahí. Me va ya. el tema de l'autoestima i eh, altres coses perquè aquesta persona pugui arribar a treballar. No, no és que no quieras, que no, no està en el moment d'ara d'esto. No? Són històries també que explico al llibre, no? que, ens trobàvem gent que potser venien al centre d'acollida i, i anàvem l'endemà i ens els veien trobant dormint al terra. Dius, hòstia, però si té una cama. Mira, he portat tant temps dormint al terra que... O coses molt bàsiques com no saber fer ser, servir segons quins aparells d'un lavabo bàsic, no? Bé, o, o, despertar-lo al matí i li fotrà un crit perquè es, es pensava que qui li despertava era algú que l'anava a fer mal, no? També hi ha molts mites sobre això, no? Està demostrat que les persones que dormen al carrer són més víctimes que elles agressores, però una diferència abismal. És a dir, mm, hi ha com un 40% de les persones que dormen al carrer que han estat eh, víctimes de, de violència aquí surt el concepte aporofòbia, que és un, una paraula nova, és la fòbia al pobre, que es, se va començar a elaborar a partir del cas aquest, no sé si us sona, farà uns 12 anys, de Rosario Engrinal, aquí està dedicat al llibre, que és aquella dona que van matar uns joves cremant-la en un caixer automàtic al barri de Sarrià de Barcelona. Bueno, doncs, eh, aquestes situacions es donen, per desgràcia, a les, a les grans ciutats, i són, són exemples del, del que no hauria de ser. No? Quan diem eh, qualsevol persona eh, podria acabar al carrer, sembla una exageració, però sempre diem també que no... Eh, ara ja no està tan de moda la vacuna perquè ja estem tots vacunats, però no estem vacunats no estem vacunats per no caure al carrer, no ens posen una vacuna de petits, ens diuen tu no acabaràs en la calle. No, això no va així. Mm, no, no estem vacunats i prova d'això és eh, pues, les situacions pues, que jo m'he anat mm, trobant i que també m'agrada explicar, no? perquè, perquè pues, imagineu-vos, jo treballava en un centre d'acollida, 34 places, llits calents deien perquè marxava un i entrava un altre, sempre hi havia llista d'espera. Les persones venien derivades de l'hospital era un centre de segon nivell, és a dir, no, no arribaven perquè volien, no era un alberg. Era una persona que tenia un problema de salut i que no tenia domicili on fer la convalescència. Per tant, tenia un problema doble, tenia una falta de domicili, normalment, i un problema de salut. I l'objectiu era recuperar el problema de salut i a partir d'aquí treballar perquè no tornés al carrer. Dit això, eh, a vegades passava que l'alta hospitalària era un motiu d'acabar al carrer Igual que gent que surt de presó, per exemple, es converteix en, sense, en, persona persones sense sostre. Poso un exemple ràpid d'una persona eh, que ingressa a l'hospital a l'alta que acaba al carrer. Això tant pot ser una persona que ja estava al carrer abans, però també pot ser una persona que millor vivia en una habitació de relloguer eh, de saber on, té un dia un accident no? i està a l'hospital temps, perquè el que li ha passat no és que s'ha trencat un dit, és greu, i quan li donen l'alta el casero alquila, como el tío no viene, le alquila la habitación. Esto es una cosa que no es puntual. Eh, yo en Barcelona estoy que, cada semana haya algún algun cas no? Y de eh, la persona la habitación y el casero le dice, no, no, no a mí que he he és otro, no? Mm, para que contextualitzem, imaginem que nosaltres anem para una gran ciudad, que podría ser aquesta, y un día, pues, jo què sé, ens atropella un coche, lo que sigue no? ¿Qué pasa? Pues en pues la no? Se porta al hospital, no? Fema ya recuperen las constantes Y ahora eh, cuando estás estás ¿qué pasa pasa estás quan estàs hospital y estás estàs bé? estás ingresado al hospital y estás te lo ve, ¿qué pasa? alta. ¿Alta a dónde? A domicilio, ¿no? Alta a domicilio. Pero ya pues, ¿qué pasa? Pues, <clears throat> o sea, en domicilio, no vivo en la calle. Clar, estem parlant una persona, estic parlant casos extrems, però que n'hi ha de... que també hi són, eh? És una persona que de, de sobte, imagineu-vos, eh? El perfil clàssic, una persona que porta molt temps sense anar al metge, el dia que té un accident va al metge li fan, i veuen que no, que no solament és esto, tiene más cosas. Pues diàlisis, radioterapia, quimioterapia, eh, problemes de respiració, de cor, bueno, moltes situacions greus, no? que no, no pot estar, una persona amb quimio no pot estar al carrer, una persona que s'ha trencat el fèmur no pot estar al carrer. Són aquestes situacions que estem parlant. Llavors, pues no tengo domicili, no? llavors intervé el treballador social. Llavors és quan contacten amb nosaltres. I llavors, pues això. Sempre hi havia llista d'espera i havies d'estar, pues, d'alguna manera, intentant que, que, que l'hospital fes la seva feina, ...porque a hospital... ...te mm, amenazaba y de ella, es que si no lo cogéis eh, lo voy a dejar en la calle. Y tú misma, ¿no? Tú mismo. <laughs> Es que yo no es que no lo quiero coger, es que no hay plazas. Y si lo dices al carrer, pues es una negligencia, porque una persona que está situación no puede estar al carrer. Tema primón representa, no? Bueno, en aquel contexto... doncs, un, buen día... se troban y un llit al matí y al mateix día entra una otra persona Y es dos personas persones a la mateixa habitación. Vale? El Eugenio y ahí vivía. Y entra el Y ahora yo, el que ya siempre era, mira, este será tu compañero de habitación porque el, otro día se ha ido y para que el otro veía es que si había alguien de habitación que no era un intruso, sino que era su nuevo compañero, no? I lo presentaba. En aquella presentación presentació a ver algo raro. ver a... una calma tensa y un, una, una sensación de que algo raro passava, però vaig saber-ho de seguida perquè en sortir d'habitació l'Aureà em va dir eh, «Este era mi jefe». I llavors jo en aquell moment, primer moment eh, no vaig donar per bona la versió perquè també és veritat que a vegades em trobava persones que sortien amb tanta medicació de l'hospital que desvariaven. esenciales en ese medicalitzats. I, y eh, bueno, i, record, i també bueno, recuerdo un que me decía que era, medallista olímpico, por ejemplo. Y, y, sí que había algún medallista olímpico, pero no era él, <laughs> él no era medallista olímpico, no sé. y y a mmm, di vale, me quedo así, hostia Bueno, el chaval, la se, se queda, se, al, que era el centro de día, no sé qué, y claro y al cabo de un rato vaig a parlar amb, la, amb intentant ahí com molt <laughs> sutilment ahí con el vínculo que ja el coneixia l'Eugenio, podia portar més temps al centre. Li dic, bueno, ja, ja, ja no calia fer preguntes. El primer que et diu és, este treballava per a mi. Clar, estem parlant de dues persones que el dos, abans del 2007 un era un constructor i l'altre era un operari. Estaven fent llavors un, en una fase de chalets al Pirineu d'Osca, y, y llavors em quadrava el relato en quadra. Este era mi jefe y este trabajaba para mi, hostia. I en aquell moment, les casualitats de la vida, perquè ja veus tu, no? O sigui, hi ha 34 places, hi ha un llit buit, jo saps aquell, i a part hi ha molts equipaments a Barcelona, vull dir, perquè a vegades era veritat, no? Si, si no hi havia plaça, hi havia plaça en un altre centre, que era que no fos de convalescents, si fos d'una altra tipologia, pues, mientras tanto, tenías allá, siempre que llegues 24 horas alguno, eh, y no puedes venir un mes més preparat, teòricament. Vale. Doncs, bueno, ells se troben allá y claro, la relación imagina't, va ser, va ser forta, però mm, eren, treballaven junts i després la crisis del 2008, 2009 y el 2011, o sigui, en 5 se troben tots dos, que ni jefe ni, ni operario. Estamos en el mismo barco. En la misma línia. De fet, aquest relat podria continuar perquè amb el Laureà, el Laureà va tenir la sort de trobar una habitació trobar una habitació a Barcelona ja és tenir sort, perquè estava bastant bé de preu. Però a part, la casera era una mica més gran que ell, va acabar fent-se, es van acabar sent parella. I recordo de veure'ls passejar agafats de la mà, que em feia gràcia, perquè dic, hòstia, que guai, no? Com, com, com ho juga este home, el que dèiem abans, no? Del, dels resultats. No som una feina de resultats, però no produïm res. Però sí que veus, hòstia, que, que te sents que la teva feina té sentit. Eugenio tenia una addicció a, a la cocaïna, en aquest cas, que fins fa poc, mirant les bases de dades de l'Ajuntament, el seu nom encara estava allà, vull dir que és possible que sigui d'aquests perfils de, de porta giratòria, no? Mm, també una frase que també a mi m'ajuda a, a pensar que és la que li diu un, un voluntari, la, la que li diu una persona en situació de carrer a un voluntari de la Fundació Arrels, que és una fundació que treballa molt a Barcelona amb persones sense llar, i textualment li diu «És més fàcil acabar en la calle que tenir un yate». I aquesta frase per mi és també capdalt en el sentit que jo me la faig a mi mateix, no? de dir si jo tindré un yate alguna vegada, un iot en català, doncs, doncs jo sé que no tindré un yate. Bueno, a veure, pot haver un, un 0,00001, però si jugués a la loteria, que tampoc jugo, encara més difícil. Mm, jo acabaré el carrer? És la segona pregunta, no? D'entrada no. Però el que deia, no? Connectaven amb abans. Si pel centre d'acollida passaven 100-120 persones a l'any i van ser 15 anys, la multiplicació te poden sortir 1.500. Històries de vida diferents, algunes repetides, però no, no la majoria, i allà pues me trobava, en vis de en vis en el de Eugenio Laureano, en vis eh, que mirabas al Google y surtían, eran famosos por cosas buenas y por cosas malas, había de todo. Eh, había personas amb estudis universitaris, y havia persones amb feina, normalmente no dignes, normalment precarias pero en feina, Pero que lo el que guanyaven no podían pagarse una habitación a Barcelona, como a mínim primer mes, o no tenían un, diners estalviats com per fer la fiança que, que pertocava. I et trobaves, pues, això, a, a, a situacions que, que, que te portaven a dir que, el que deia abans, que ningú està vacunat, que, que la vida dona moltes voltes, que, que hi ha moltes situacions de, de, de gent que te parla, que tu podies tenir una conversa normal, que te deia que havia, havia tingut un restaurant i que, i que, bueno, pues, a lo millor arran d'una separació o arran d'una pèrdua o no sé, una pèrdua de feina, doncs entres en una espiral de, de pressió o de consum o de, o de conflicte, el que sigui. Una persona no es queda al carrer d'un dia per l'altre, no? Són una sèrie de, de factors, però també hi havia molt el prototip aquest de... O sigui, hi havia moltes situacions, no? Hi ha moltes situacions. No és el mateix una persona indocumentada, que ja en la línia de sortida eh, de la carrera de la vida surt igual que tu, perquè surt molt més darrere, no? I la persona que ha nascut en una presó o que s'ha criat en un centre de, de protecció no és el mateix que una família que ha tingut un entorn més normalitzat, més protegit. Doncs en aquesta carrera d'obstacles doncs, te una base que, de que hi havia, hi havia gent, doncs això, mm, eh, que sortia molt més, molt més darrere però també hi havia gent pues, que tenia la mateixa línia de sortida que tu i bueno, a vegades per males decisions, per múltiples factors, doncs és això, no? una cadira de quatre potes, si per la feina li queden tres, si has de fer més equilibris, però si aquestes tres entres en conflicte, en depressió, discussions de parella, una separació o una malaltia o una addicció, ja són dos potes dels quatre pilars bàsics, si diguéssim que hi ha quatre pilars, no? la salut, la, la feina, els ingressos econòmics, la, la llar i la família, o la xarxa, doncs, bueno, si queden quatre persones, fas equilibris, amb dos encara més equilibris, però llavors si queda una ja és automàtica la caiguda. Aquí me recordo molt de les, de les agències de viatges, que és com les botigues de discos, que ja gairebé no n'hi ha agències de viatges. Abans hi havia moltes franquícies, no? Viatges marçans, no? O com viajes. Això no no existeix, però clar, jo, no sé per què, però jo com mínim tres històries de vida són idèntiques. Solo canviava el nom de l'empresa. Però eren persones que treballen a agències de viatges, 50 i pocs, que potser vivien amb la seva mare, o potser, jo què sé, vivien sols, o en un pis d'herència, i ells eh, anaven vivint al dia, no? I, i de repent aquestes empreses tanquen perquè la gent el que fa és comprar-se viatges online i ja no van les agències de viatges. Llavors moltes d'aquestes agències se, se transformen en, viat, en empreses online, però no tothom tenia, hi havia i hi ha analfabetisme digital també, no? I bretxa digital. Llavors pues, aquestes persones van quedar completament fora del sistema i se les van engullir. I diversos casos això, no? De, de vivir amb la mare, per la feina a ell, la mare és gran, ingressa a una residència, es queda sola al pis, eh? no, fa, no sap fer-se ni un ferrat, no, no sap fer res i pum. I això era molt curiós, però es donava molt al, això en aquesta època, no? el, al mitjans de la primera dècada del, del 2000. Bé, eh, no em vull allargar molt més. Jo crec que més o menys eh, és, eh, és la idea no? d'explicar el per què d'aquest llibre per acabar, m'agradaria dir que m'agradaria dir que, que, bueno, que estic molt content perquè el llibre ara just va sortir per Sant Jordi de l'any passat i anem per la segona edició que ja que de fet ja, ja m'han dit que, que s'està venent molt bé també i que està funcionant molt bé i que sortirà en castellà ara el llibre el mes que ve, si les matèries primes i Amazon lo permite, perquè sembla ser que Amazon ha comprat totes les reserves de paper que hi havia i això provoca que molts llibres que havien de sortir al Sant Jordi no havien pogut sortir, entre altres coses, eh? Bueno, sembla una tonteria, una <laughs> tonteria però no ho és pas. El cas és que... Bueno, volia dir amb això que no compreu en Amazon. És subliminal, no? Ja, ja està dit. El cas és que les botigues de barri són les que s'han de defensar, ja ho sabeu, no cal que ho digui jo, Mm, però això, que el llibre pues, ara que sortirà en castellà amb alguns relats més, perquè Eh, el llibre també, i ho ha dit l'Iñaki, no cal que ho digui perquè ja es veu que és molt curt, això també és un avantatge perquè hi ha gent que diu quantes pàgines té? No llega a 100, guai, puta madre. <laughs> I que se tiene una de las claves del éxito. Tot i que la lletra és petita, però um, sí que és veritat pues, que si hi ha gent que no està acostumada a llegir, pues, pues li motiva més, no? pues, bueno, benvingut sigui, perquè el llibre al final se llegeix en una tarda, o també hi ha gent que, que se, se dedica més temps perquè després de cada relat se para a pensar i també és interessant. Els dos ritmes són són bons. El cas és que jo, a part de d'estar supercontent avui perquè jo quan l'escrivia pensava, que això m'agradaria explicar-ho a futurs educadors, futurs integradors, i avui també s'ha d'alguna manera comprat un somni de, de, poder venir aquí a un institut, a més un institut com el Ramon Llull, en que ens han obligat, ara que no em veig ningú de l'institut, ens han obligat a comprar el llibre. Llavors, clar, ha sigut una presentació totalment atípica, perquè jo venia a parlar d'un llibre que tots havien llegit, <laughs> perquè l'havien de llegir sí o sí, si no, no... I, i llavors dic, hòstia, que fort, no puc explicar això de l'Eugenio ni el, el perquè ja ho saben. Però bueno, ha sigut una experiència el fet de, de dir, uau, qui m'anava a dir a mi quan estava fent aquest llibre que estaria a Mallorca avui, no? Pues sí, i no només això, sinó que ara sortiré en castellà i ja estic pensant en Bilbao, Madrid, <laughs> tinc tots els contactes, eh, perquè al final és això, perquè te n'adones de que aquest institut és que hi ha anat a diversos instituts, és que ara, ara m'estan trucant molts dels instituts i veig que l'acadèmia necessita d'aquests relats, però que tu també, no sé si ho deies tu abans, pues que eh, jo a vegades estic participant en grups de, de recerca o d'investigació o no sé què, sobre jóvenes Migrant Sol, ¿no? Y, y hostias, y veo que el tío este que está parrando, pienso que, que, que, que, tío, yo no, no visto un joven Migrant Sol hace la vida. Y está aquí hablando, de oh, no sé qué, que me, que me está costando entenderlo. Y contactan a nosotras porque volan, ¿no? Pues tenía que, que te intercambi, ¿no? Y yo... Mm, ...yo siempre he reivindicado això, ...es a yo yo siempre yo de gran a ser profe, ...y ahora ya no soy tan joven... però, però penso, hòstia, que si fos profe, tio, em perdria també tot això. Llavors, al final, bueno, estic ahí, no? Mm, fent una mica de tot. Però el que sí que... No sé si aquí a la sala hi ha algun educador, sí que sé que hi ha una futura educadora, eh, però sí que penso que... Una boda a com, a com que fa un any que va fer. Ah, sí? Molt bé, doncs pues, el que dic és que que com que som una professió nova, que encara s'ha d'explicar, que tothom sap que fa un forner i un profe, i un advocat i un arquitecte, però no tothom sap que fa un educador. No només penso que s'ha d'escriure la nostra professió, sinó que jo, personalment, per mi ha sigut una teràpia. Jo, per una banda, volia, tenia ganes de que sortís el llibre, jo abans feia cançons, però ara, ara faig eh, aquest llibre. No em considero escriptor, igual que tampoc em considerava músic en el sentit clàssic de la paraula, però sí que al final el que veig és que mm, fent l'exercici d'escriure ha sigut per mi una, com una teràpia també. Ha sigut revisar-me després de molts anys treballant i, hosti, i te, te permet aturar-te a pensar. Jo per una banda volia que sortís el llibre, però una altra banda estava disfrutant tant fent-lo que dic, hòstia, no, no, vamos a... A veure, esperem per l'any que ve, a veure, no sé què. Llavors, bueno, ara he tret això, els relats continuen, perquè a l'estar en contacte Ah, amb l'atenció la, amb directa és el que té, no? que permet seguir mm, compartint històries de vida que moltes d'elles podrien ser perfectament guió, guions de pel·lícules i això és la part atractiva. Jo mm, sóc una apassionat de, de la professió, m'agrada explicar-la i també per això eh, també per això estic content, no? per, per, per haver escrit, per haver anat a València, a Castelló, a Girona, a Tarragona, a Girona, que estic, eh, ja puc hasta comparar ciutats, saps? Perquè aprofito i eh, m'estic aquí tot el dia i, i, bueno, i penso, dic, hòstia, mira, qui m'anava a dir, no?, que estaria avui aquí o l'altre dia a Tarragona, a... vam anar a la universitat i resulta que hi havia vaga d'estudiants, i dic, hòstia, <laughs> podria haver avisat. <laughs> Però bueno, um, això, eh, bueno, mm, teràpia. Ha sigut una, una teràpia i si i això, s'ha d'escriure el que fem perquè si no fem nosaltres no, no, faran, no farà ningú. I això, això és una mica el que he vingut a dir aquí. No sé si voleu fer alguna pregunta, si teniu alguna... Ràdio en directe, ràdio en directe, ràdio, ràdio, ràdio, autonomia. Para cuando la segunda part. Eh? Bueno, clar, això és una cosa que, que no, en principi no, d'entrada no, no ho contemplo perquè perquè jo penso que, soc de, que podria passar que segundes partes nunca fueron buenas, ¿no? Que esto ya... Si, si escrivís potser seria una altra cosa, però bueno, mai se sap, perquè ja et dic. És que, és que l'altre dia, és que m'estic... És que hi ha coses que dius, que esto... Ah, l'altre dia vaig amb un, un jove dels que estem acompanyant estava, havia de fer pràctiques, no? I havia de fer pràctiques. Bueno, ara, bueno, el... jo quan estudiava em deien, tienes que leer el periódico cada dia, el diario, un paper, quan se llegia, estic parlant del 93. I, i hòstia, és veritat, o sigui, com a professionals de lo social hem d'estar en, en contacte amb la realitat, hem de saber què passa. No t'estic dient que sepas com se llama el ministre de no sé què, però hem de saber eh, què està passant al món, saps? Perquè perquè llavors això t'ajuda a entendre moltes coses. I, per exemple, amb joves migrants sols, se'n para les notícies, però això, això, de la, això que el Pedro Sánchez ha firmat amb el rei del Marroc del Sahara, que això no us podeu ni imaginar. Jo en el dia a dia, ho, ho, això m'interpel·la cada dia. O sigui, ara resulta que no venen nois del Marroc, però sí venen d'Argèlia, que és qui recolza els saharauis. Però què fan els del Marroc? Pues que com no poden sortir d'allà perquè està super complicat, que fan, van a Mauritània, llavors en comptes de venir per, per, Gibraltar van a Canàries, que és molt més perillós, igual que els d'Argelia venen aquí, també alguns, no? Mm. Doncs, clar, és, un, és una ruta que a lo millor abans feien en 5 hores o 10 i ara són 5 o 10 dies. Mm, per tant, ara estan venint, normalment, de Canàries, ¿vale? I... Però això serà fins que Marroc digui, bueno, pues ara igual quiero más dinero. I llavors què faran? Obriran altra cosa, són estats mafiosos, obriran les fronteres i també som nosaltres perquè som els que paguem perquè ens controlin la frontera. Tot és un, són interessos, això és un temón. Això donaria per fer una altra xerrada, però bueno. Llavors, a, agafa aquest xaval en concret, diu, um, el, el, el, que, el professional que l'acollia com a alumne de pràctiques en el seu taller, crec que era de soldadura, li diu, ehm, i tu com has venit aquí? No? Y el chaval, y dijo, en avión. Y yo, no sé qué, así. Claro, y, y le preguntaba en plan, y a la siguiente pregunta, ¿y cuántos eres en la patera, no? Y ahora, cuando de allá, digo, tú, por qué le has dicho que has venido en avión? Digo, yo vine en avión. Yo fui hasta Canarias y de Canarias a Barcelona vine en avión. Hostia, es brutal, tío. Claro. Yo no, voy a faltar tampoco eso. Pero era menor de edad y, no? Y y ahora pues, no, no, no puedan Igual que avanzamos molts a venir a Barcelona porque había el Messi, això també s'ha de dir perquè és així, ara, ara no és perquè no estigui el Messi, ara, és, ara hi ha més un repartiment equitatiu, que és el que hauria de ser, que és el que fan altres països, perquè si no, si no el que provoca és que es col·lapsa... O sigui, jo que la meva família és Gali de Galícia, és que a Galícia mai he vist un lloc al sol, tio. Bueno, i les dades diu que no sé si hi han... En tota la història han passat 300, saps? Clar, i, i si només en un mes a Barcelona, a Catalunya, van arribar 634, és que és abismal la diferència. Llavors després diu, eh, no, llavors també, bueno, és que quan parlen de, del tema de, que, no, de la migració i tal, diu, pues, què migració? Quina, <laughs> quina migració? No? I llavors mmm, arriba i, i, i això, no? Um, et trobes això, aquestes, eh, aquestes situacions, eh, això mateix donaria per, per un relat, no? Al final, de dir... Mm, que estem ja pensant, no? Mm, bueno, això venia al tema del repartiment equitatiu, que ara no ve a Barcelona, ell no volia venir a Barcelona, i li donava igual, i va venir a Barcelona, bueno, però hi ha altres pues, que, igual que ara els d'Ucrània, pues, se'ls envien a Motril, no? perquè hi ha ciutats que ja estan molt, molt col·lapsades, però també és molt diferent perquè els d'Ucrània no han vingut perquè volien, han vingut perquè hi ha un conflicte. El seu objectiu és tornar. És un altre tipus també de, de procés migratori. Però bueno, contestant a la pregunta ja veurem el que passa amb el segon. <laughs> si habrá segunda part o no, no sé, però sí que és veritat... Se queda corto. Ja. Eh, en castellà, en castellà sortien alguns relats més. <laughs> Tendré que comprar en castellà. Alguna cançó més també. Eh, per ser de la fúria, és maniàtica bueno, és seguro europeu, no?, dels Clash. És, és una cançó que havia d'haver sortit aquí, perquè jo vine a Europa i mm, resulta que d'Europa me quieren echar, però hòstia, que me peta la cabeza, no? I això és molt potent. Jo ara treballo amb joves migrants sols i d'això sí que es podria escriure també. Es podria, es podria, es podria escriure molt, perquè és interessant. Ara fa, ara deu fer un any, bueno, també m'estava de sensellerisme vaig, um, com, vaig interpel·lar en el Consell Insular de Mallorca i el Observatori Social de la universitat una mica per, perquè aquesta dada que comentàvem al principi, no, del 2019, de quantes persones viuen mm. en el carrer de ciutat, no està actualitzada i som a 2022, llavors no trobava les dades i m'haig com a informat on s'havia de pulsar perquè això s'engegués i um, encara dia d'avui no, no, no s'ha articulat aquesta, ja. aquesta investigació per fer-la fora una mica de lo que deies tu, no? Mm. d'aquest mm. radar de, de Creu Roja i, i els serveis socials mm. municipals. Uh, que després també, no sé, jo m'ha ressonava molt, com t'he dit, amb el, amb el joc del sí. contrapoder, no? de dir que és també ocupa tu també, no? com des d'una autonomia i des dels moviments socials, sí que ens arriba no? aquesta ciutat podrida que des d'Espanya se li està dient mm, nosaltres ja ho estem fent des de l'autogestió, estem garantint vivenda digna i lluitant per un repers d'habitatge d'aquesta manera i com a sabia administrativa se va allunyar moltes vegades i que sí que queda una mica en qüestió aquesta figura no només del pedagog o de l'educador quan l'escola llibertària també se posa en exercici, en praxis, sinó també de l'educació no tan popular, no? que seria una tercera variant de les xerres a Europa, aquesta... Que, que després troc que hi ha aquesta pregunta de fons no? en la intervenció que faig, que és com, com transitant d'una cosmovisió més eurocèntrica, colonial, cap a una educació panafricanista en la mateixa comunitat africana, no? que moltes vegades es dubta estar en, en barris que, que, que, que sa, sa, sa multiversia afro està ja, ja fent la seva mateixa proposta de forma de vida en comunitat també, no? I, i me venia com a... me ressonava molt aquest poema, no? De, de la Barcelona que especula, de la Barcelona que desallotja, del mateix ajuntament que especula i desallotja, no? I com de la ciutat aparador, ciutat podrida, com que tot i així sempre com que troques aquesta ingenuïtat de, dels educadors socials o de carrer o de les revolucionàries socials no? d'avui en dia que, que tenim com a aquest horitzó no? d'urbanisme feminista, de cooperativisme, d'ocupacions més dignes, no? de, de com fins i tot a, a tots els barris de Barcelona se poden veure dignes mostres d'autogestió eh, i, i tot i així encara bateguen en conflictes, no? És mm. com mm. estan, com a, que tu li has dit un poc teràpia, però clar, i després te vendria des de la filosofia, igual amb López Petit, no? I te diria, és que és això, no? La societat terapèutica que mos integra front a aquest inconformisme d'Espany, no? Que m'està bategant també en, en la mm. nostra mateixa dualitat europea, no? De dir, me vull integrar, vull ser un revolucionari, o com ho faig? I, i jo clar, aquest, aquest potencial insurreccional de, que tenen les persones que se posen en risc eh, en aventura, a viure eh, en els carrers i bategar els conflictes de carrer, eh, fins a quin punt la institucionalització no? la sents com una... Com, com, com que no forma part no? de l'horitzó llibertari, no? de, sense jerarquies o sen, sense punitivisme, no? Eh, Llavors, clar, com, igual la meva, no sé, la impressió com donava era un poc val, però llavors, com, igual que existe la porofòbia, existe la pornomisèria i, se, i se'n fa gots i per això igual l'acadèmia vol aquest suquet, no? Perquè hi ha aquesta addicció mm. a, a veure de lluny el conflicte social, però no, no plantejar no diré solucions, però sí com a, mm, canvis estructurals o sacsejar l'estructura patriarcal d'una altra manera, no? Llavors, um, el dubte que me quedava era com a és de si és necessari aquest control i aquest por d'adult, no? Com és, que està encara dia d'avui bategant eh, com a figures que, que s'aprenen també igual de, de la perspectiva de, de, no sé si el llibre aquest, no? de, de Nani Pérez, de, de falsa alternativa, no? o, de, o de dir com però jo igual des dels treballs socials sí que he sentit aquesta dicotomia, no? aquesta contradicció de estem tapant forat del sistema i, i això no es talla, no? I, i no, no, hmm. no, no, no Mira, hi ha com moltes coses. Ja. Sí, sí, eh? A mi em venen flaixes així ràpid. No sé si tu vols dir alguna cosa. Endavant, eh? m'han vingut dos flaixos ràpids. Un, eh, el recompte de persones sense llar, Es una acción que, que, que fatal, mientras va que dios recompta, o sea, que vayas a contar ovejas, ¿no? El pastor que cuenta las ovejas, ¿cuántas tiene. Pero, ¿por qué diga eso? Porque mm, Hospitalet de Llobregat, tú sabes que es Hospitalet de Llobregat, de Llobregat no? A Hospitalet de Llobregat ya gobierna, desde el 79 gobierna el, el PSOE, el PSC. Eso es secundario, pero al final allá tienen un control social que flipas. Bueno, ara està sortint molts casos de corrupció i dimissió i tal. Sí. Bueno. de Llobregat eh, hi ha persones dormint al carrer. ¿vale? I llavors nosaltres, com a xarxa, des dels moviments socials, des de les entitats, eh, estem dient eh, a veure què passa a l'Hospital de Llobregat, no? I Llavors, ells què fan? Eh, l'administració contracten a Creu Roja perquè una vegada al mes facin com una prospecció que li diuen. Llavors venen les persones contractades de fora fan això, fan els números i ja està. I ells es renten la cara. No, mira, hi ha 33 persones jugant al carrer. I és sempre, no, no, com a mucho 35, 33, com a molt 35. Més de 35 no n'hi ha. I al final volíem fer el recompte i no, com que l'Ajuntament no participava, no era fàcil, perquè per fer un recompte entre els parcs, que estan tancats per la nit, i algú t'ha d'obrir, i això aquest algú no l'any la policia local, la Guàrdia Urbana. Bueno, al final les entitats van liderar el projecte i van organitzar un recompte. Llavors l'Ajuntament, per no quedar malament davant la seva ciutadania, com ens veia una acció solidària, no? perquè per treballar temes en sèries, no sé què, amb la que participaven un moviment de voluntaris, que eren ciutadans que votaven, van dir, vale, va, mm, col·laboramos, col·laboramos abriendo los parques i poco más, I, ¿no? Vale. Sabeu quantes persones van sortir? 90 persones. 90 persones. Perquè, quina, perquè hi ha de 33 a, a 90? Quina és la diferència? La diferència és que l'Hospital de Llobregat, que és la ciutat més gran d'Espanya, no capital de província, el número d'habitants, que és veritat que està tota apretada allà, que tampoc hi ha zones verdes, grans zones verdes, ni llocs on, on la gent es pugui amagar, vull dir, pel sensellarisme clàssic, diguéssim que còmodo no és. Però què passa? Pues que a, a de Llobregat hi ha menjadors socials, hi ha centres de dia, hi ha entitats que, que fan llengua, hi ha activitats que fan treballant amb habilitats socials i, i, i atenen a persones que els diuen jo és que estic dormint en un cotxe. Pues tu saps la furgoneta esa que hay, pues saps el camió ese no sé què? pues jo estic dormint ahí. I jo, pues detrás de ese camió que no sé què, saps en la calle? No sé... Llavors, clar, quan feien el recompte als, als voluntaris, que eren al mateix temps molts d'ells professionals que treballaven, o que com treballaven com a voluntaris, eh, en aquestes eh, entitats, doncs van anar a aquell cotxe, a aquell amagatall, que llavors van comptar a tot això. I clar, l'Ajuntament, imagineu-vos quina cara se li va quedar. No? Però, sí, de 35 a 90 hi ha molta diferència. I un altre exemple que m'ha ressonat, el que deies, és nosaltres vam constituir la xarxa d'atenció personal sense allà. Vale? I llavors, el, cada 5 anys fèiem com una campanya en aquesta xarxa hi ha entitats de tot tipus, eh? des de la iaia Lluïssa, que són quatre persones voluntàries que donen entrepans a Sant Joan de Déu o Creu Roja, vale? entitats més macro. Vam fer una campanya que Ingenuos de Nosotros vam titular. I això era del 2005 al 2010. I llavors la vam començar a dissenyar el 2005. I el títol era Imagina't un 2010 sense ningú al carrer. Llavors va venir la crisi del 2008 no? Llavors ja teníem preparada tota la campanya perquè el 2009 ja estigués tot llest perquè el 2006 sortís. Llavors, estàvem veient el que estava passant el 2008. El que va passar el 2008 es se resumeix en que persones que mai en la seva vida s'haguessin imaginat que havien de picar la porta d'un banc d'aliments, ho havien d'haver fet, ho havien de fer. Persones que estaven guanyant a la construcció sense estudis prop de 3.000 euros al mes i se compraven Audis, de sobte perdien la feina fills de hipotecats fins a les orelles i havent d'acudir a això amb tota la vergonya que implica per una persona haver de recordar aquests jocs perquè això només ho sap qui ho ha de fer i llavors deia, hòstia, però tío, però quin lema han triat, tío? Si nos lo vamos a comer con patatas, no nos lo queremos ni nosotros. Eso de, si va ser al revés, va, va, va a créixer a saco el, el sensellerisme No va créixer tant com es preveia gràcies a tota la feina subterrània que fa la societat civil, perquè hem d'anar hem de treballar amb les administracions, perquè també és el que dic sempre, no? les administracions també són persones. Vull dir, no, no todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, no sé, aquí no hi buenos i malos, no? També moltes vegades depèn del tècnic amb qui te trobes. Si treballa amb cor o treballa per diners, que això no només és exclusiu, òbviament, de l'educació social, és de totes les professions. No és el mateix metge que t'atén, que t'està mirant a la pantalla i ni te mira a la cara, que el metge que, que te mira als ulls i te pregunta, no? I que quan entres per la porta te diu el teu nom. No sé. No sé si t'he contestat, perquè al final era, un més dit una reflexió, que si vols després seguim. Però bueno, són flashes que em resonaven de, de que deies. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio, lliure, ràdio, ràdio, autonomia.